الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم donc on continue aujourd'hui c'est le cours numéro 2 dans l'explication du livre Kashf al-Shubuhat Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahab. et on lit également avec l'explication du Cheikh Zayd ibn Mohammed ibn Hadi al-Madkhali. Donc, on est arrivé au passage où le Cheikh il dit, Cheikh, euh, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahab il dit, أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينه بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله نريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من من الصالحين Qu'est-ce que ça signifie ce passage Ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam Hein, comme il avait dit dans, le, la, dernière, phrase, il avait dit qu'il a envoyé son prophète, Muhammad sallam, pour casser les images des idoles hein, que les gens avaient construites. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé à un peuple qui adore, qui font le hajj, qui donne sadaqa, c'est-à-dire donne de la, de charité, ويذكرون الله كثيرا ils se souviennent d'Allah ils, ils mentionnent Allah subhanahu wa ta'ala ils, ils, se, ils euh, se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup mais le problème c'est quoi le problème c'est qu'ils ont pris entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires ils ont pris entre eux et Allah, ou ils ont mis entre eux et Allah des intermédiaires pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils disent quoi Ils disent quoi ces mouchriquins du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ils disent nous on veut seulement se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala par cela. Et on veut leur intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les anges, comme Isa, hein, l'intercession Isa, l'intercession de Mariam, et d'autres parmi les salihins. Ok Donc, euh, le Cheikh Zayd il explique, il dit وبين المؤلف رحمه الله بأن القوم الذين أرسله أرسل أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعبدونه وهذا هو المعروف الواضح في سيرة القوم فقد كانوا في جد في جد في جد واجتهاد في العبادة واحترام البيت والعيانة بالحجيج ويتصدقون ويذكرون الله ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله وهذا هو عين الشرك الأكبر أي إن, إن تلك الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها جعلوها وسائط يعني يعتقدون بأنهم لا طريق, لا طريق لهم إلى الله آه، عز وجل ولا حصول على قضاء حوائجهم إلا بواسطة إما من الأحياء وإما من الأموات وإما من الملائكة وإما من عالم الجن وإما من الأشجار والأحجار وإما من الشمس والقمر إلى غير ذلك مما كان يفعله المشركون donc le cheikh il dit que l'auteur a expliqué rahimahullah que le peuple auquel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, eux aussi faisaient des adorations, faisaient toutes sortes de formes d'adoration, ok C'est pas des gens qui reniaient l'existence de Dieu, ou qui disaient non, il n'y a rien qui, a créé, hein c'est des gens qui reconnaissaient l'existence de Dieu, et qui, en plus de ça, ils faisaient beaucoup de bonnes, de bonnes œuvres aussi. C'est pas seulement qu'ils tuaient puis qu'ils faisaient du mal, c'était pas juste des gens méchants tout le temps qui faisaient juste du mal, il faisait aussi des actes d'adoration, il priait, hein, il faisait, euh, il donnait en monde pour les pauvres, hein, il donnait de l'eau au Hujjaj lorsque les gens venaient faire le Hajj à la Kaaba, hein, les gens adoraient les idoles, il donnait de l'eau et il faisait preuve de générosité envers les gens. Hein, et puis, euh, il faisait beaucoup d'efforts dans les adorations qu'il faisait et il se, il se rappelait d'Allah subhanahu wa ta'ala souvent. Donc, il faisait des œuvres d'adoration. Et la même chose aujourd'hui pour les autres mouchriquins, les, bouddhistes, les hindous, les chrétiens, les juifs. Ils sont pas, ils font pas ni du mal. Ils adorent leur dieux, ils adorent leurs idoles. Des fois, ils passent par, ils prennent des intermédiaires, comme les mouchriquins au temps du wa sallam, ils faisaient. C'est ça, et c'est ça le problème ils, donnent de l'eau au monde, les chrétiens donnent beaucoup d'argent pour aider les pauvres, ils envoient de l'argent dans les pays, dans n'importe où dans le monde, dans l'Afrique, ailleurs, pour essayer même de convertir des, gens à leur religion. Ils font des efforts comme ça. Euh, ils, sont, polis avec les gens parfois. Il y en a qui sont impolis, mais il y en a aussi qui sont polis. Hein il y en a qui sont bien élevés, il y en a qui sont mal élevés, mais on voit que dans leur religion, bon, il y a quelque chose qui incite les gens à faire le bien. La même chose pour les hindous, tu vois qu'ils sont, euh, ils font des, des actes d'adoration, ils prient, ils font plein d'autres trucs, les bouddhistes la même chose, hein, ils font plein d'actes d'adoration. Mais est-ce que c'est ça le problème Le problème, comme le chef il dit, hein, c'est qu'ils prennent des créatures entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et c'est ça le shirk. C'est ça le shirk al-akbar. C'est ça le shirk majeur qui fait que quelqu'un n'a aucun espoir pour aller au paradis par la suite s'il l'a fait. Hein, c'est ça le plus grand parmi tous les péchés. C'est le péché que si tu le fais, toutes tes autres œuvres sont zéro, nulles. Hein. Donc le cheikh il dit, hey, il n'a-t-il qu'à l'asnam, hein, ces idoles, et ces, ces, choses que les gens adoraient, peu importe leur catégorie et leur sorte, hein, qu'il mettaient entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala comme intermédiaire, ils croyaient que personne ne pouvait arriver à Allah subhanahu wa ta'ala sans passer par ces intermédiaires-là. Hein, c'est comme les chrétiens, ils te disent, tu peux pas adorer Dieu sauf si tu, si tu pries par Jésus. Si tu pries Dieu directement, ça passe pas, c'est pas bon. Faut que tu passes par un être humain, par Jésus. Hein, les bouddhistes, les hindous et tous les autres, les, les les jeunes de parmi les soufis qui incitent à adorer autre que Allah subhanahu la même chose. Eh il dit, si tu passes pas par un wali, si tu passes pas par un ange, si tu passes pas par un prophète, si tu passes pas par un saint, si tu passes pas par une pierre, ou par la lune, ou par le soleil, ou par un astre, ou par quelque chose, ça passe pas. Dieu va pas accepter ce que tu dis. Dieu va pas accepter ce que tu fais. Pour différentes raisons qu'ils ont inventées. Donc, le chef, il dit, c'est ça ce qu'il dit. Il dit qu'il croit que tu ne peux pas aller à Allah excepté en passant par ces idoles-là. <clears throat> Ensuite, il dit que tu ne peux pas remplir tes besoins excepté en demandant à travers ces êtres-là et en prenant ceux-là comme des, des, intermédiaires. Soit par les intermédiaires qui sont vivants, que ce soit des êtres vivants, ou bien des êtres morts, même parmi des animaux des fois peuvent prendre des animaux comme intermédiaires. Il y en a qui prennent des êtres humains, des êtres humains comme intermédiaires, comme des prophètes ou des anges ou d'autres, euh, des choses de ce genre, euh, des prophètes ou des saints, des choses comme ça. Et puis, et puis il y en a d'autres qui prennent des morts, des prophètes qui sont déjà, déjà enterrés. Ben là, il n'y a plus de prophètes, on sait, mais des hommes pieux qui sont déjà morts depuis longtemps, par exemple, ou des choses de ce genre. Et donc ils prennent ces choses-là comme intermédiaires, ou bien des anges, ou bien des djinns, ou bien des arbres, ou bien des pierres, ou bien le soleil, ou bien la lune, et d'autres choses, comme les mouchriquins au temps du prophète sallam faisaient. Et comme les mouchriquins avant le temps du prophète sallam faisaient aussi. Après il dit, وَلِذَا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن اتخاذ هذه الآلهة واتخاذ هذه الوسائط الباطلة ويأمرهم بالتوجه إلى الله وحده لا شريك له أخبر وأخبرهم بأن اتخاذ الوسائط هو عين الشرك الأكبر أم اتخذوا من دون الله شفعاء وذمهم في قوله عز وجل عندما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قال الله جل وعلا في آخر الآية إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فحكم عليهم بأنهم كذابون وكفار كفرا أكبر Donc le cheikh il dit que euh, euh, à cause de qu'est-ce qu'on a expliqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour les interdire de prendre des idoles et des intermédiaires entre eux et Allah, parce que tous ces intermédiaires qu'ils prennent sont fausses. Donc il les a ordonnés, il a, interdit aux mushrikines de prendre des intermédiaires et il leur a commandé et ordonné de se diriger directement à Allah subhanahu wa ta'ala sans partenaire, sans associé. Hein, et il leur a expliqué que de prendre un intermédiaire entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça le shirk majeur, le shirk al-akbar. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Zumar, le verset 43, euh, est-ce qu'ils ont pris en dehors d'Allah subhanahu ta'ala des intermédiaires, et il les a critiqués, hein, lorsqu'il a dit Zumar, verset 34. Et il les a critiqués aussi, 34, 43, euh, pardon. Subhanallah. Non, non, ça va. 43 après وذمهم في قوله عز وجل عندما قالوا lorsqu'ils ont dit nous les adorons ceux qu'on a pris les idoles qu'on a pris comme euh, comme intermédiaires entre nous et Allah on les a seulement pris on les a seulement adorés dans le but qu'ils nous rapprochent plus d'Allah subhanahu wa ta'ala hein? c'est-à-dire on sait que c'est pas eux qui ont créé les cieux et la terre on sait que ces statues là qui sont devant nous c'est pas elles qui ont créé les la terre ou qui nous ont créé nous, qui ont créé le monde. C'est sûr parce qu'on sait on les a créés nous-mêmes. C'est nous-mêmes qu'on les a fabriqués. Donc on sait que c'est pas elles qui ont créé le monde, sauf qu'on les prend comme des intermédiaires. Et, yani, tu vas parler avec certains d'entre eux, et, ils vont même t'admettre, ils vont te dire non ça c'est c'est pas correct et ça c'est faux. Ceux parmi nous qui font ça, c'est seulement ceux qui sont ignorants et qui comprennent pas. Hein la réalité du message. Mais le, les vrais, ceux qui comprennent vraiment, hein, tu, entends des fois des, bouddhistes, des hindous, des choses, des gens qui disent comme ça. Ceux qui comprennent, ils font pas ça. Ceux qui connaissent la vérité, ils font pas ça. Toutefois, qu'ils le savent ou qu'ils le savent pas, qu'ils soient ignorants, qu'ils soient pas ignorants, la réalité, la réalité de ce qu'ils font, c'est ça le shirk. Qu'ils le font, qu'ils le, le sachent ou qu'ils le sachent pas, ce qu'ils font, c'est ça le chef, de prendre des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça qui s'appelle shirk, de se prosterner devant une statue, une idole. Même si tu dis, je sais que c'est pas elle qui a créé le monde, mais pourquoi alors tu te, prosternes devant elle Pourquoi tu l'invoques Si tu es au courant, et si tu le fais, et si tu l'admets. Donc si tu le fais, c'est comme si c'est une contradiction en réalité. Et c'est ça le problème du shirk, même au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il disait Allah il dit Allah si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre ils vont dire oui c'est Allah on le sait ça sauf que on les prend comme des intermédiaires et des choses comme ça donc voilà un des, des exemples et Allah il les a déclarés comme étant des kuffars dans la fin de ce verset là hein, le verset 3 euh, dans surat, euh, dans, qui dit Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne guide pas celui qui est menteur et qui est négateur, qui nie et qui rejette la vérité. Donc il est kafir. <coughs> Donc le chef il dit que Allah a jugé à propos de ces gens-là qu'ils sont des menteurs et qu'ils sont des mécréants d'un coufre majeur. Après il dit ولما أذن الله بعد ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم في قتالهم قاتلهم على تضييع هذا الأصل وعلى الوقوع في هذا المنكر وهو اتخاذ الوسائط وبقيت هذه الوسائط في الأمة في كثير من الناس من عباد القبور الذين يذهبون إذا إلى قبر الولي في زعمهم ويخشعون عنده ويطوفون حوله ويستغيثون به وينادونه لجلب المصالح ودفع, آه، ودفع المضار وهم يقرؤون القرآن ويصلون الصلوات ويذكرون الله كثيرا غير أن الله لا يقيم لتلك الأعمال وزنا لكفرهم بالله وشركهم به Donc le chef il dit que lorsque Allah par la suite a donné la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les combattre, il les a combattus, pourquoi Il les a combattus parce qu'ils ont, euh, ils ont perdu cette base qui est le tawhid, hein, et le fait de vouer un culte uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas offrir à autre qu'Allah aucune forme d'adoration, lorsqu'ils ont perdu cette base-là, et eh ben, c'est là que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala les leur a, a, permis au prophète sallallahu de les combattre à cause du fait qu'ils ont perdu ce fondement-là de la religion. et donc, euh, ils sont tombés dans le problème ou le péché hein, ou le crime de prendre des intermédiaires entre eux et Allah Et ces intermédiaires-là sont demeurés parmi plusieurs parmi les gens, même aujourd'hui, parmi les musulmans, qui, qui se, des gens qui se disent musulmans et qui adorent les tombeaux, qui adorent les tombes et les morts. Ils vont à la, à la tombe d'un wali, d'un saint, hein, comme ils prétendent, et ils, ils s'humilient devant cette tombe et ils font le tawaf, c'est-à-dire ils circulent autour. Comme on circule à, la, quand on fait Tawaf à Mecca, eux ils font ça autour d'une tombe. Et ils, cherchent le, secours en ces personnes-là qui sont enterrées et ils les invoquent, ils les implorent de, de faire venir un bien ou de, de repousser un mal. Et pourtant ces gens-là qui font ça, ils lisent le Coran comme, comme tous les musulmans et il prient les cinq prières par jour, comme tous les musulmans, hein, et malgré tout ça, yani, ils font ces actes-là, qui sont des actes de shirk, et euh, le cheikh lui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, toutefois pour Allah, ces actions-là n'ont aucune valeur et aucun poids. Pourquoi Parce qu'ils ont commis un acte de kufr et de shirk, c'est-à-dire d'offrir un acte d'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh dit إذا مهما عبدوا الله عز وجل وخشعوا وقرأوا وهم يتخذون وسائط بينهم وبين الله فإنه لا فرق بينهم وبين الكفار الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ليتجهوا بجميع عباداتهم إلى الله وحده دون سواه. Donc, comme on a vu tout à l'heure, que les musulmans au temps du prophète sallam, hein, quand il est venu au début, c'était des gens qui euh, adoraient et qui priaient et qui faisaient le hajj chaque année hein, et qui se rappelaient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui faisaient des sadaqat et qui donnaient aux pauvres et des choses comme ça. Hein. Donc même s'ils faisaient tous ces actes bien-là, hein, on a vu que peu importe à quel point ils adoraient, ça n'avait aucune, aucune valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, et eh bien la même chose aussi pour ceux aujourd'hui qui disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et qui prient, et qui jeûnent, et qui font le zakat, et qui font salat, et qui font le hajj, mais qui ont offert à autre que Allah subhanahu wa ta'ala des adorations, et qui ont pris des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu ta'ala, eh bien là, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre eux et les mushrikines au temps du prophète sallallahu hein, et cest veut dire il n'y a pas de différence entre ces gens-là, sont des koufars, la même façon que le professeur sallam euh, a combattu ceux qui étaient à son époque euh, parce qu'ils n'ont pas offert toutes leurs adorations à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. D'accord Donc, pour montrer, le shirk, il veut montrer que en réalité, il n'y a pas de différence dans la réalité de l'action, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ceux-là faisaient le shirk, et ceux d'aujourd'hui sont aussi en train de faire la même chose. فقد, آه، فقد كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله وإلى ملة إبراهيم التي هي ملة التوحيد وكما أسلفت لا توحيد إلا بالخلوص من الشرك بجميع صوره قليله وكثيره كبيره وصغيره فبين المؤلف رحمه الله الشبهة التي كان يدلي بها المشركون من أنهم كانوا يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم به مشركون لأنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى وعيسى بن مريم وأناس غير غيرهم من الصالحين تعددت الأصنام, آه، تعددت الأصنام والأوثان والوسائط نعم تعددت عبر, آه، عبر التاريخ أو عبر تاريخ الأمم من نوح إلى أن ختمت الرسالات, الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم كلها في ميزان الشرع وكلها في ميزان الشرع واتخاذها وسائل يستشفع بها عند الله وهو عين الشرك الأكبر الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فاعله Oui, donc le cheikh il expliquait que le tawhid, c'est ça la, le message des prophètes. C'est ça le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la voie d'Abraham. C'est la voie d'Abraham et c'est la voie du tawhid. C'est la religion du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a expliqué. Et il ne peut pas y avoir de tawhid ou d'unicité d'Allah excepté si on s'est débarrassé de toute forme de shirk, et que ce soit des, euh, quelque chose de petit ou de grand, de, de grande quantité ou de petite quantité, c'est pas ça l'important, que tu laisses toute forme de shirk, que ce soit petit ou grand. Et l'auteur, hein, il a dit, donc il a réfuté une shubha que les mouchriquins utilisaient, yani, c'est qu'ils disaient yani, qu'ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, ils faisaient le hajj, il faisait sadaqa, ils mentionnaient Allah subhanahu il se souvenaient d'Allah subhanahu toutefois, ils faisaient le shirk en mettant entre eux et Allah subhanahu des intermédiaires, comme on a expliqué. Et ils euh, il on veut seulement se rapprocher à Allah, à par ces intermédiaires-là, et on veut leur intercession auprès d'eux, euh, auprès d'Allah. Donc, comme les anges, hein, ils prenaient des, les anges, ou ils prenaient Isa ibn Maryam, comme les chrétiens, et d'autres parmi les gens pieux. Euh. Et donc, les, les, les, idoles se sont multipliées après l'époque de Noé. Hein. Les idoles et les intermédiaires se sont multipliés à travers l'histoire les, des, des, différentes nations depuis l'époque de Noé jusqu'à la fin du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans la balance de la charia, tout ça c'est considéré comme étant shirk akbar. Hein et de les prendre comme des intermédiaires pour chercher l'intercession auprès d'elle, auprès d'Allah tout ça c'est shirk akbar et c'est pour cette chose-là que le prophète sallam a combattu ceux qui le faisaient à son époque. Ensuite, le chef il continue, on continue le texte de, des paroles du chef dans Kashf al-Shubuhat, il dit فَبَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته donc le cheikh il dit oui نعم هذا الشيخ زيد il explique il dit نعم هذا هو الحق وهو البيان الذي دحض به شبه أو شبهة التي أدلوا بها وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فبين المؤلف بأن الله عز وجل علام الغيوب والمطلع, والمطلع على كل شيء الرقيب والشهيد على كل شيء لا يحتاج إلى وسائط بينه وبين خلقه يد يدعون وترجى منهم رفع الحاجات لجلب المصالح ودفع المضار إذ إن هذه الوسائط باطلة واتخاذها عين آه، واتخاذها عين الشرك الأكبر أما الوسائط التي لا بد منها ولا غنى للخلق عنها فهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام واسطة بين الله وبين جميع خلقه يوحي الله إليهم من أمره لهم بما يشاء في مقدمة ما يوحي إليهم توحيده توحيده التوحيد الصحيح والخلوص من الشرك فهذه الواسطة لا بد منها ولا يفهم الحق ويعلم إلا بوجودها كما قال ولا, ولا يعلم ولا يعلم إلا بوجودها كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما Le cheikh il explique, il dit donc voilà la vérité et euh, ça c'est la clarification qui détruit complètement les shubha euh, que les mouchriquines ont apporté comme par exemple euh, la shubha de dire on veut seulement euh, utiliser ces intermédiaires-là pour se rapprocher plus à Allah subhanahu wa ta'ala, cette shubha est complètement détruite par les explications qu'on a données. Parce que euh, l'auteur, hein, il a expliqué dans qu'est-ce qu'il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui connaît l'invisible et c'est lui qui a la connaissance de toutes choses et qui est proche et qui est témoin de toutes choses. Et donc il n'a pas besoin d'intermédiaire. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'intermédiaire et euh, entre lui et entre sa créature hein, que les gens vont implorer et que les gens vont mettre leur espoir en eux, en dehors d'Allah pour, pour enlever les, euh, les problèmes et ramener les bienfaits euh, et répondre aux besoins des gens. Et donc euh, ça, yani, étant donné qu'Allah il est présent dans le sens qu'il est témoin, il voit tout, il entend tout, il sait tout, et bien dans ce sens-là, hein, il n'a pas besoin d'aucun intermédiaire entre sa création et lui. Toutefois, il dit, ceux qui prennent ce genre d'intermédiaire-là, ce genre d'intermédiaire-là pour approcher Allah, pour arriver à l'adorer à travers des créations, ceux-là sont des Ça, c'est le shirk al-akbar. Toutefois, il y a une autre forme d'intermédiaire, hein, et cet intermédiaire-là, elle est absolument nécessaire. Et c'est quoi cet intermédiaire-là c'est l'intermédiaire des messagers et des, et prophètes. Et on peut dire que c'est l'intermédiaire dans le sens que on a besoin de ces intermédiaires-là pour nous transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous faire connaître qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, qu'est-ce qu'il veut, comment il veut qu'on l'adore, comment il veut qu'on euh, vive sur cette terre, c'est quoi les règles qu'on doit suivre. Si on n'a pas ces intermédiaires-là entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, on ne va pas connaître comment l'adorer comme il faut. Donc, on peut dire qu'il y a deux formes d'intermédiaires, comme le chéri va l'expliquer. Il y a les intermédiaires dans deux sens. L'intermédiaire entre Allah et sa création, de l'homme vers Allah et de Allah vers l'homme. Le premier, il est faux, parce que c'est chèque. Mais le deuxième, il est vrai, parce que c'est la transmission du message de la prophétie et de la révélation. Dans le sens que nous, vers Allah, entre nous, quand on se dirige vers Allah, dans le sens qu'on on veut l'adorer, on n'a pas le droit de prendre un intermédiaire. Mais de Allah à nous, dans le sens quand il s'adresse à nous, eh bien, on passe, il, il passe par des intermédiaires et donc on doit accepter cette forme d'intermédiaire-là. Et ça, ce point-là, beaucoup de gens ont mal compris ça aujourd'hui. Vous entendez parfois des laïcs, des gens qui ne croient pas réellement, ou bien qui ne connaissent pas réellement les, principes fondamentaux de l'islam, et ils disent par exemple, dans notre religion, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu, entre l'homme et Dieu. Donc, il n'y a personne qui peut nous dire qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. C'est comme s'ils ils ont mélangé les deux formes d'intermédiaires. Oui, euh, ouais, les les intermédiaires, Ils ont, ils ont dit par exemple, on n'a pas d'intermédiaire entre nous et Allah dans le sens quand on adore Allah, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Ça c'est vrai. Contrairement aux autres religions, les mushrikines, les chrétiens, les juifs, les, idolâtres, les, les, hindous, les Krishna, les bouddhistes, les autres, quand ils adorent, ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah. Et nous on rejette ça. Et quand ils veulent demander pardon, les, chrétiens, ils doivent aller voir un prêtre, rentrer dans une petite, euh, dans une petite, un petit euh, confessionnal, hein, et là ils rentrent, ils s'assoient, et là ils doivent dire au prêtre qu'est-ce qu'ils ont fait comme péché, et là le prêtre il doit, euh, par exemple, faire une prière, puis là il va dire d'accord, tu peux t'en aller en paix, maintenant ça a été pardonné. Hein, ça c'est dans la religion des mouchriquines et des koufars ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah pour demander pardon, pour adorer, pour faire d'autres choses, ils passent par une statue, ou par une image, ou par un prêtre, hein, tandis que dans l'islam, non. Si tu veux demander pardon, c'est entre toi et Allah, tu pas besoin de parler à personne parmi les créatures, à personne, tu vas directement prier à Allah, demander pardon à Allah, toute seule, directement. Tandis que, lorsque tu veux connaître la religion d'Allah, qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est wajib, qu'est-ce qui est mustahab, qu'est-ce qui est euh, y a euh, des choses comme ça de la religion, et eh ben là il y a des intermédiaires. Les intermédiaires du sens que Allah subhanahu il a parlé à Jibril, il lui a récité le Coran, et ensuite Jibril l'a transmis à Muhammad sallallahu alayhi wa ça c'est une autre intermédiaire, et ensuite le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa il l'a récité aux Sahaba, ça c'est un intermédiaire aussi, et les Sahaba ils l'ont transmis aux Tabi'in, et tabi'in au tabi'in, et ainsi de suite jusqu'à nous. Donc tout ça c'est des lignes d'intermédiaires, et donc c'est pour ça qu'il y a des degrés de ilm entre les êtres humains, il y a des ulama, hein, il y a des fuqaha, il y a des muhaddithin, il y a des mufassirin, il y a des gens qui ont du ilm, hein, il y a des a'imma, il y a des, donc, il y a des degrés de science. Étant donné qu'il y a des degrés de science, c'est ces ulama-là qui sont qui ont comme responsabilité pour nous transmettre la religion d'Allah et, et le prophète sallallahu wa dit que al-ulama hum warasatul anbiya les, les savants ce sont les héritiers des prophètes et les prophètes ils ne laissent pas de l'argent et des choses comme ça ils laissent de la connaissance ils laissent du ilm et ce ilm les gens se le transmettent et c'est ça ce qui fait la différence dans la connaissance entre les gens et c'est pour ça que si quelqu'un nous transmet quelque chose ou nous dit quelque chose de la religion d'Allah, il juge selon le Coran et selon la Sunna, eh bien, dans ce cas-là, on ne dit pas, ah non, lui, il veut se mettre un intermédiaire entre nous et Allah. Non, c'est la science qu'il transmet, c'est tout. Mais ces gens-là, comme, comme j'avais dit, ils ont mélangé les deux notions d'intermédiaire et à cause de ça, ils sont tombés dans cette confusion-là. <coughs> Euh, Hein? Hey, Ouais, peut-être, ça c'est aussi peut-être une mauvaise conception de la part des Khawarij qui ont cru que depuis qu'il y a quelqu'un parmi les êtres humains qui va juger dans quelque chose, euh, comme s'ils ont contredit le, le verset Sauf que Ibn Abbas il les a répondu à ce sujet-là. Ibn Abbas il leur a dit est-ce que, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit pas dans le Coran فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا et il a dit au sujet de euh, الصيد لا لا كون حرم أي نعم يحكم به ذوي عدل منكم donc il y a des, des hukama, il y a des hukam entre les hommes qui jugent hein, mais ils jugent selon le jugement d'Allah hein, donc ça c'est pas c'est une que mais c'est comme l'imam Ali, euh, qu'est-ce qu'il a dit quand il a entendu ces gens-là qui disent ça Il a dit « Kalimatu haq uridu biha al-batil une parole vraie, mais ils ont voulu le faux avec ça. Hein. Donc c'est ça. Donc alhamdoulilah on a compris maintenant les deux la distinction entre les deux formes de, de wasa'it et le, le, des mushrikines elle est rejetée, elle est fausse. Et donc le chef il dit on a besoin, toute la création, on a besoin de la révélation d'Allah pour connaître ses ordres, hein, pour savoir ce que Allah il veut de nous. Et avant toute chose dans la révélation, c'est quoi C'est le tawhid qu'on a besoin de connaître. Hein, de connaître le vrai tawhid, l'unicité d'Allah, et de se débarrasser, comment se débarrasser de toute forme de shirk. Et donc, ça c'est une forme d'intermédiaire de, d'intermédiaire qui est nécessaire, on ne peut pas s'en passer, et on ne peut pas comprendre ou connaître la vérité, excepté si on a ce messager-là qui nous amène la révélation d'Allah C'est pour ça qu'Allah dit dans le verset 165, dans Surah Al-Nisa, « Rusulan mubashirin wa munzirin » des messagers qui sont avertisseurs, euh, qui sont annonceurs de bonnes annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs, d'un châtiment, pour pas que les gens aient encore une, une, une, un argument hein, contre Allah subhanahu wa ta'ala après que les messagers soient venus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est, il est tout puissant et sage. Hein. Après, le cheikh il dit donc, وفرق بين الواسطتين الواسطة الشركية التي يحرم اتخاذها أو يحرم, يحرم اتخاذها من ضروب الشرك الأكبر والواسطة الشرعية التي لا غنى لأمة من الأمم عنها فلا يمكن أن يفهم التوحيد أو يفهم التوحيد بالدليل الشرعي فلا يمكن أن يفهم التوحيد بالدليل الشرعي وبطلان ما يضاده إلا بواسطة الرسل المبعوثين بشرع الله المطهر Donc il dit ça, la distinction entre les deux euh, euh comme on l'a expliqué tout à l'heure, qu'il y a celle qui est pour le shirk, quand il adore Allah par des intermédiaires, et il y a celle qui est correcte et qui est obligatoire, c'est celle des messagers qui nous amènent le message d'Allah. Ensuite, le shirk il continue et il dit, euh, on lit le, texte de, de, il dit « Wa مقرون يشهدون أن الله الخالق الرازق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره Donc le chef il dit, cette explication ici c'est quoi Ça veut dire sinon, hein, tous les mouchrikoun, les, idolâtres, ils témoignent et ils confirment tous et ils, témoignent que Allah c'est lui qui est le créateur, le pourvoyeur, lui seul, il n'a pas de partenaire dans ces choses-là. Et ils disent qu'il est celui qui donne le risque et personne autre que lui et ils disent que c'est lui qui fait vivre et personne autre que lui, et ils disent que c'est lui qui fait mourir et personne autre que lui, et ils disent que c'est lui qui euh, contrôle toutes les affaires, personne d'autre en dehors de lui, et que tout ce qui est dans les sept cieux, euh, et tout ce qui est dans les terres, les sept terres, et tout ce qu'il y a dedans, tout ça euh, sont tous, disons, esclaves et soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et sous son commandement, et sous son ordre, et sa puissance. Donc ça veut dire que ces mouchriquines là, ils sont d'accord avec ça. Ils acceptent ça. D'accord Et le cheikh dit وهذا الاعتراف حصل من المشركين لكنهم لم يضيفوا إليه ما يستلزمه وهو إفراد الله عز وجل بكل عبادة من ذبح ونذر ودعاء واستغاثة ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة إلى غير ذلك من العبادات الظاهرة والباطنة التي لا يجوز أن تصرف لأحد من المخلوقات أو من مخلوقات الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الصالحين إلى غير ذلك ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك بعد قيام الحجة الرسالية عليه إذ إن الإقرار بربوبية الله وأنه الخالق الرازق آه، لم يدخل أحد لم يدخل أحدا في الإسلام ولو كان يدخل ولو ولو كان يدخل أحدا في الإسلام ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أولئك المشركين وقد أقروا بربوبية الله وتصرفه المطلق في في عالم السماء وعالم الأرض. Donc le cheikh il dit que le fait qu'ils aient reconnu, ils, a, ils ont admis tout ce qu'on a mentionné euh, le fait que les mouchikines ont admis ces, choses-là, mais étant donné qu'ils n'ont pas euh, rajouté à, ce, à cet avou-là ou à, ce, à cette reconnaissance-là, ils n'ont pas ajouté le fait de, de vouer uniquement à Allah l'adoration, que, donc ça fait en sorte qu'ils ne sont pas considérés comme étant des musulmans. Hein, pourquoi Le chef dit comme par exemple les adorations comme de sacrifier ou de faire un vœu ou de faire un doigt ou de chercher le secours ou de mettre son espoir ou de mettre sa confiance ou d'aimer ou de, craindre. Euh, toutes ces formes d'adoration là qui sont apparentes ou intérieures hein, et, il, et il dit qu'on n'a pas le droit d'offrir ou de donner à autre qu'Allah parmi ses créatures une forme quelconque parmi ces formes là d'adoration ni à un ange rapproché ni à un prophète ni à un homme pieux parmi les hommes euh, pieux, ou autre parmi les choses que les, que, les gens adorent, et celui qui offre à autre que Allah une parmi ces choses-là qu'on a mentionnées, ou autre parmi les autres formes d'adoration, eh ben, il est mushrik après, après qu'on ait établi sur lui la preuve de la, du message et de la révélation. Et pourquoi Parce que même s'ils ont, euh, le chef ici le, le fait qu'on reconnaisse que Allah wa c'est lui euh, il a que c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui crée, c'est lui qui contrôle tout dans l'univers. Le fait que tu reconnaisses ça, il dit, ça ne fait rentrer personne dans l'islam. Et si ça devait faire rentrer quelqu'un dans l'islam, eh bien le prophète sallallahu alayhi sallam n'aurait pas combattu les mouchriquines à son époque. Parce que les mouchriquines à son époque, ils avaient déjà accepté ça et ils disaient que oui, Allah c'est lui qui contrôle tout dans l'univers euh, et c'est lui qui contrôle dans les, tout dans les cieux et sur la terre. Donc, ça c'est la réponse que le cheikh donne et il donne d'autres preuves de ça maintenant en expliquant plus en détail. Et là on lit le texte de Kashf Shubuhat qui dit فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ قوله, قوله تعالى قل من, من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج, ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسحرون وغير ذلك من الآيات donc le cheikh dit que euh, si tu veux savoir la preuve que ces mouchriquins-là que le prophète a combattu, ils témoignaient de tout ce qu'on a mentionné parmi les signes de l'Aruboubiya, du fait que Allah c'est lui qui a tout créé, qui est le maître de tout. Si tu veux savoir la preuve de ça, eh bien lis le verset dans, lequel Allah il dit, hein, dans Surat Yunus, le verset 31, il dit, dis, au Muhammad, dis à ces gens, qui vous donne votre subsistance du et de la, des cieux et de la terre Ou bien qui détient lui et la vue Ou bien qui fait sortir la vie de la mort Et qui fait sortir la mort de la vie Et qui contrôle toute l'affaire Ils vont dire Allah. Alors dit, ne, ne le craignez-vous donc pas hein Si vous avez su tout ça, alors pourquoi vous adorez autre que lui Pourquoi vous prenez des intermédiaires et des, et des images, des idoles et des statues pour adorer, au lieu, au lieu d'adorer Allah seul et direct. Hein. Donc après il mentionne une autre preuve de ça encore pour euh, réfuter les mouchriquins, et il dit, <coughs> euh, Allah il dit dans un autre verset, c'est le verset dans Surah al-Mu'minun, le verset 84 et jusqu'à 89, ça dit, dit à qui appartient la terre et tout ce qui est dedans, si vous savez Ils vont dire à Allah. Alors dit, ne vous, ne vous souvenez-vous donc pas Et à qui appartiennent les sept cieux hein et, qui, euh, et qui est le Seigneur des sept cieux Et qui est le Seigneur du grand trône Ils vont dire à Allah. Alors dit, ne, ne le craignez-vous donc pas Et dit, à qui, euh, qui, qui possède dans sa main le, le royaume de toutes choses, ou la, le, possède toutes choses, et وهو يجير ولا يجار عليه يعني ça je ne sais pas comment traduire ويجير ولا يجار عليه يعني c'est-à-dire je pense que ça veut dire et celui que on demande protection lui il n'a pas besoin de la protection de personne et si vous si vous savez vraiment et ils vont dire c'est à Allah hein, alors dit alors comment vous vous laissez ensorceler par la suite une fois que vous avez compris tout ça. Hein. Donc là, le chef, maintenant, chef Zayd, il explique les détails de ça. Il dit, وجاءت الآيات القرآنية تقيم عليهم الحجج وتبطل شبهاتهم من غير شك أن الخالق الرازق المحيي المميت هو الذي يستحق أن يعبد وحده دون سواه ولا يحتاج إلى وساطة من أي صنف من مخلوقات الله ولذا جاءت الآيات الصريحة في ذلك كقوله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون حقا إن القوم لا يستطيعون أن يقولوا إن, إن آلهتهم هي التي تصنع ما, لك ما لك ذكر في الآية بل صرحوا بأن فاعل ذلك هو الله الرازق المالك المحيي المميت المتصرف في جميع مخلوقاته ولهذا قال تعالى فسيقولون الله فقل أفلا تتقون أي أفلا تتقون الله تبارك وتعالى وتفردونه بالعبادة دون سواه وتتركون عبادة ما سواه وتتخلصون منها فإنما سواه لا يستحقون من العبادة شيئا ونظائر هذه الآيات كثيرة جدا في القرآن الكريم Donc le Cheikh il dit que les versets dans le Coran qui sont, sont venus pour établir les, les preuves et détruire leurs doutes et leurs shubuhat, leurs, leurs leurs objections qu'ils ont amenées contre le tawhid. Donc ces versets-là sont venus pour détruire tout ça. Et il n'y a pas de doute que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le, créateur, le pourvoyeur, celui qui fait vivre et mourir, et, qui, et que donc c'est lui le seul qui mérite d'être adoré, et tout ce qui est adoré en dehors de lui euh, est bâtil, et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, et qui n'a pas besoin d'intermédiaire. Hein, d'aucune catégorie, d'aucune sorte parmi, les créatures, parmi ses créatures. Et c'est pour ça que Allah il a clairement dit ça dans le verset, comme dans le verset qu'on a lu tout à l'heure dans Surat Yunus, le verset 31, qui dit, dit, qui vous donne votre subsistance dans les cieux et sur la terre, qui possède l'ouïe et la vue, et qui fait sortir la, la vie de la mort, ou qui fait sortir la mort de la vie, et qui contrôle toute l'affaire, ils vont dire c'est Allah. Alors dit, alors pourquoi vous ne le craignez pas hein? ne, le craignez-vous donc pas Il dit certes, en vérité, il dit, les gens, ces gens-là, les mushrikins, ne sont pas capables de dire, comme on a dit tout à l'heure, ne sont pas capables de dire oui, c'est nos idoles qui contrôlent ça et qui ont ce pouvoir-là et qui, font ces choses-là et qui ont créé les cieux et la terre. Ils ne sont pas capables de dire ça et personne d'entre eux ne va jamais oser dire ça puisque comme j'ai dit tout à l'heure, c'est eux-mêmes qui ont fabriqué ces statues. Donc, ils ont même admis ça avec leur propre bouche, que seul Allah, c'est lui qui contrôle ces choses-là, qui donne le risque, qui possède la vie et la mort, et qui contrôle tout dans la création. Et c'est pour ça que Allah leur a dit, et ils vont dire, Allah, ils ont répondu à ces questions-là en disant, en disant, oui, c'est Allah qui a tout créé ça, et on est d'accord. Alors, Allah il dit au prophète sallam de leur répondre Afala Ne craignez-vous donc pas hein? C'est-à-dire, est-ce que vous craignez pas que, est-ce que vous craignez pas Allah subhanahu Et pourquoi alors, si vous avez compris tout ça et que vous savez tout ça, pourquoi vous, yani, ne prenez pas lui seul comme, euh, pour vos adorations et que vous abandonnez pas toutes les idoles et toutes les choses auxquelles vous offrez des actes d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. parce que tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne mérite, ne mérite rien de l'adoration. Et il y a beaucoup d'autres versets de ce genre-là dans le Coran al-Karim. Ensuite, le chef, on lit le, le texte de كشف الشبهات الشيخ الكوتني إنزي فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا أي بأن الله خالق ورازق يحيي ويميت وبيده ملكوت كل شيء إذا تحققت أن المشركين يقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد donc on va expliquer cette partie le chef, il dit donc هو توحيد العبادة il dit أي إفراد الله بالعبادة c'est-à-dire si tu as réalisé et tu as compris maintenant que ces gens-là ils avaient affirmé et compris ça ils avaient admis ça que c'est Allah qui contrôle tout puis qui crée tout hein, et qui donne la vie et la mort et qui possède toutes choses lorsque tu as euh, réalisé ça alors tu deviens tu as compris par la suite que les mouchriquins ils affirmaient ça Hein, et que ça ne les a pas fait rentrer dans le tawhid, hein, que le tawhid auquel appelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, et tu as compris que le tawhid que les mouchriquins ont rejeté et ont renié, c'est le tawhid dans l'adoration, tawhid al-ibadah, hein, c'est-à-dire de rendre notre adoration uniquement pour Allah, et c'est le tawhid que les mouchriquins d'aujourd'hui appellent al ou bien parfois même il appelle al-tawassul, hein, tawassul bi awliya prendre un, moyen pour atteindre Allah par ses serviteurs ou ses saints, des, des hommes Donc ça on va, on va en reparler, le chef va l'expliquer. Et donc, il dit que ça fait une des choubouhates. Aujourd'hui, ils utilisent encore cette choubouhate. Cette choubouhate. Parfois, ils disent pas, on prend des intermédiaires. Ils disent on fait le tawassul. Et donc c'est une autre façon pour essayer de justifier le shirk en l'appelant par un autre nom. Hein Après le shirk il dit الذي يسميه ok كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل مثل عيسى hein donc le chef il dit donc euh, les mouchriquins ils adoraient Allah jour et nuit ils invoquaient Allah jour et nuit hein, ils priaient Allah les gens pensent que les mouchriquins au temps du prophète sallam ils priaient uniquement les idoles c'est pas vrai ils adoraient des fois ils adoraient les idoles et des fois ils adoraient Allah Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون c'est-à-dire lorsqu'ils montaient dans le bateau là ils invoquaient Allah مخلصين له الدين en lui jouant un culte unique ils adoraient juste Allah sur le bateau parce qu'ils avaient peur peut-être qu'ils vont mourir mais quand Allah subhanahu les ramenait sains et saufs au bord de, de, la, de la terre lorsqu'ils arrivaient sur la terre ferme là ils retournaient à l'adoration des idoles. Donc ça veut dire, et eh là, ben, ils sont faits donc là c'est fini. Hein donc euh, ça c'est l'exemple que ces gens-là aussi, ils adoraient pas juste les idoles, ils adoraient Allah aussi. Hein donc, euh, le, le il dit, euh, donc il, et parfois donc ils adoraient Allah, ils disent adoraient Allah jour et nuit, et puis parmi eux il y en a qui adoraient les anges parce qu'ils savent que les anges sont des êtres euh, vertueux et ils sont proches, ils sont rapprochés d'Allah donc ils les invoquaient pour demander aux anges d'intercéder pour eux ou bien ils invoquaient un homme pieux parmi les hommes pieux comme Allah Allat c'était un homme qui était connu pour ses bonnes qualités avant, avant de mourir et lorsqu'il est mort ces gens-là ont pris une statue à son nom et ils l'ont pris comme un intermédiaire par la suite entre eux et Allah. Et la même chose avec le prophète d'Allah, Isa alayhi salam. Hein, ils ont pris Isa comme un intermédiaire entre eux et Allah. Et le cheikh il explique, le cheikh Zayd, <coughs> il dit, يدعون الله ويتخذونهم وسائط لأنهم يتوسمون فيهم الصلاح والطهر والنقي والقرب من الله عز وجل وذلك ليشفع لهم في جلب المصلحة ودفع الدر وتحصيل الرزق ودفع الفقر وجلب الصحة ودفع المرض وغير ذلك من مقاصدهم التي لا يمكن أن يقيدها أو يقضيها إلا الله عز وجل إذ هو المختص بقضائها آه، بدون واسطة ومعلوم من الدين بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى الإخلاص العبادة لله وحده كما قال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقال أيضا له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لأنهم إما أموات وإما أحجار أو أحجار أي جمادات وإما شمس وإما قمر أو غيرها من المعبودات التي أشركوها مع رب الأرض والسماوات donc le chef il dit que ces gens-là ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala et ils prenaient ces idoles-là et ces êtres-là comme des intermédiaires parce qu'ils avaient vu dans ces intermédiaires-là du bien et de la bonté, de la vertu, ok, et de la pureté, et euh, disons qu'ils étaient proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc à cause de ces qualités-là, ils les ont pris comme des intermédiaires, ok Et donc, le but de, de les prendre comme un intermédiaire, c'est parce qu'ils croient que, étant donné qu'ils ont des bonnes qualités, ils sont prêts d'Allah et ils sont capables donc d'intercéder en leur faveur pour eux. Et donc, de, de faire venir un bien ou de d'éloigner un mal et de, de ramener une subsistance ou de faire euh, partir euh, une pauvreté quelconque ou d'amener euh, la santé et d'éloigner une maladie. Euh, donc, parmi, ça c'était parmi leurs intentions et leurs buts dans lequel, par pour lequel ils prenaient ces intermédiaires en dehors d'Allah. Et le chef il dit, mais ces biens-là et ces besoins-là qu'ils avaient, nul ne pouvait les régler pour eux et leur donner ce qu'ils voulaient excepté Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, parce que c'est lui seul qui peut les, euh, les exaucer et donner aux gens ce qu'ils ont besoin sans aucun intermédiaire. Et le chef il dit que on connaît tous par nécessité de la religion que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu ces gens-là pour le chef qu'ils ont commis, du fait qu'ils ont euh, associé ou mis des intermédiaires entre eux et Allah, et il les a appelés au tawhid et à l'unicité euh, et à la pureté de, de l'adoration, dans, dans, de leur adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Suratul Jinn, le verset 18, وأن المساجد لله et les, les mosquées sont pour Allah subhanahu wa ta'ala alors n'invoquez avec Allah personne des mosquées. Et ensuite, le cheikh il, dit dans il mentionne un autre verset dans Surat Ar-Ra'd, hein, le, verset 14, qui dit que il a, c'est à lui qu'appartient euh, l'invocation. Hein, c'est lui qu'on doit adorer et invoquer en vérité. Et ce que les gens invoquent en dehors de lui, la ils, ne, ils ne répondent à rien C'est-à-dire, toutes les choses que les êtres humains euh, invoquent en dehors d'Allah peu importe qu'est-ce qu'ils invoquent, ça ne répond, ça ne peut même pas les répondre, ça ne peut même pas les exaucer. Hmm? Ensuite, le cheikh il dit, لأنهم إما أموات hein, parce que ce sont soit des morts, ou bien soit ce sont des arbres, comme les statues qui sont faites avec du bois, hein, c'est des arbres à l'origine. Si c'est pas l'arbre qu'ils adorent directement, c'est une, chose qu'ils ont fabriquée avec l'arbre. Hein Ou bien des pierres. Si c'est pas la pierre directement qu'ils adorent, c'est une statue fabriquée avec cette pierre. Hein Ou bien des oh, qu'est-ce qu'on veut dire par là C'est des choses inertes, des choses qui sont pas vivantes. Ou bien, euh, par exemple, le soleil ou la lune. Hein, ou bien d'autres parmi ces choses-là que les gens ont pris comme des êtres, des êtres divins ou des divinités et auxquels ils ont offert des, des, des adorations hein, et qu'ils ont associé euh, ces choses-là avec Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de la terre et le Seigneur des cieux. Euh, donc le cheikh il dit إذن فالمدعو من دون الله تبارك وتعالى لا يستجيب لمن دعاه ولا يملك له شيئا من جلب المصالح أو دفع المضار وفاعل ذلك مشرك شركا أكبر وخالد, وخالد مخلد في النار Le cheikh dit donc, la personne qui est invoquée, ou la chose qui est invoquée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne répondra pas à celui qui l'appelle, et il ne possède pas la capacité de ramener un bien ou de, de repousser un mal, et celui qui fait ça, qui invoque autre que Allah, eh ben, il a commis un acte de shirk, et c'est un mushrik, il a commis un acte de shirk akbar, c'est-à-dire majeur, et il sera éternellement dans le feu de l'enfer. Hein, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار Celui qui fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et bien Allah lui a interdit le paradis. Hein, et, et, sa destination c'est l'enfer. Donc c'est sûr qu'il est éternel dans, éternellement dans l'enfer. Après le shirk il dit « Wa arafta hein, » ça c'est le texte de Kashf al-Shubuhat. Il dit « Wa arafta anna rasoul, anna rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam, قاتل على هذا الشرك ودعاهم إلى الإخلاص أو إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وكما قال له دعوة الحق الذين يدعون من دونه لا يستجيبون بشيء وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل قاتلهم ليكون الدعاء كله آه، ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها بالله <coughs> وجميع أنواع العبادة كلها لله Donc le chef il dit, euh, ça c'est l'explication, je vais traduire le texte, après je vais lire l'explication, ça dit, lorsque tu as su que, en fait c'est comme il répète en même temps qu'est-ce que le chef Zayd a dit déjà, donc je vais pas tout euh, je vais pas tout euh, répéter, mais c'est pour dire que c'est juste en réalité qu'est-ce qu'il a dit, c'est qu'est-ce qu'on vient juste d'expliquer, hein, que tu dois, que le prophète sallam a combattu déjà à cause du shirk pour les appeler, pour les appeler à, euh, au tawhid. Et il a mentionné les mêmes versets que le shirk avait mentionné tout à l'heure. Donc il dit lorsque tu as compris ça, hein, tu as su que le prophète sallam les a, com a euh, combattus dans le but que euh, il a mis toute l'adoration et l'invocation et toutes les formes d'adoration soient uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh Zayd il commente ce, ce passage-là et il dit وقد جاءت نصوص من الكتاب والسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله ودعاء العبادة ودعاء المسألة والنذر كله لله لأن عبادة لأنه عبادة لا يجوز صرفها إلى غير الله والذبح كله لله لأن الله أمر به في قوله قل, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله Donc le chef il a encore une fois expliqué la même chose mais avec quelques petits détails Euh, il dit que donc tous les textes du Coran et de la Sunna prouvent et sont venus pour montrer que le prophète a combattu euh, a combattu pour que toutes les invocations soient vouées et, et, et offertes uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit le dua d'adoration ou le dua de la demande. Et également de faire des vœux, ça c'est uniquement de, euh, de faire des vœux pour Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est une adoration et que c'est pas permis de l'offrir à autre que Allah hein et de sacrifier de faire un sacrifice c'est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa il dit dans le Coran dit ma prière et mon, mon sacrifice et ma vie et ma mort sont pour Allah le Seigneur des mondes il n'a pas d'associé et c'est à ça qu'on m'a, c'est, ça qu'on m'a commandé de faire, c'est ça qu'on m'a ordonné, et je suis le premier des musulmans. C'est le verset 162 et 163 dans Surat Al-An'am. Ensuite, il dit également le fait de chercher secours, c'est uniquement euh, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et toutes les formes d'adoration sont uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces formes d'adoration-là, le Cheikh il a juste donné quelques exemples. Mais on les a détaillés en détail dans le Dars de Al-Usul salata un par un, avec, avec plein d'explications, puis en expliquant les différentes catégories, les différentes euh, les formes de, de, ces choses-là. Donc celui qui veut comprendre plus de détails là-dessus, sur les différentes formes d'adoration et quand est-ce que c'est shirk, akbar ou asrar, etc., il faut retourner aux clarifications qu'on a faites dans Al-Usul al Le cheikh il dit également, par la suite, ça c'est le texte de Al-Usul al-Salata, euh, il dit, euh, oui, pardon, le, ça c'est le texte de Kashf al-Shubuhat, il dit, وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن قصد قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم وعرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء سواء كان ملكا سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدم قدمت لك أو قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد, لا مجرد لفظها والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه آه، وفإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب donc ici il y a une bonne explication du cheikh euh, Mohamed Abdul Wahab il dit وعرفت أن إقرارهم بتوشيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم الملائكة والأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب اليهم كيف qu'est-ce c'est-à-dire lorsque tu as compris que le fait qu'ils ont euh, accepté l'unicité d'Allah dans la, souveraineté, hein, quand ils ont cru que Allah c'est le créateur et le pourvoyeur et celui qui fait vivre et mourir, etc. Ça, ça les a pas fait rentrer dans l'islam, euh, et que quand ils parlaient, euh, quand ils invoquaient ou quand ils adoraient les, autres créatures comme les anges et les prophètes et les saints, ils voulaient uniquement leurs intercessions et ils voulaient uniquement se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ces choses-là, et que c'est ça en réalité qui a rendu leur sang et leur bien halal, hein, et qui a fait en sorte que, euh, qui, a, qui a donné le droit au prophète de les combattre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu as compris ça, eh ben tu as compris en réalité que le tawhid auquel les messagers ont appelé, et que les mouchriquins ont refusé d'accepter, c'est le tawhid dans l'adoration. Le tawhid qui est la signification même de la ilaha illallah. Hein? C'est-à-dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. C'est ça le tawhid que les mouchriquins ont refusé d'accepter. C'est la ilaha illallah. Donc il dit parce que al-ilah pour les mouchriquins, ça veut dire tout ce qu'ils prennent comme euh, ou toute chose qu'ils euh, prennent comme en dehors, euh, comme, comme intermédiaire entre eux et Allah c'est ça ce que ça, ça signifie al-ilah. Euh, peu importe que ce soit un, un ange, ou un prophète, ou un saint, ou un arbre, hein, ou une tombe, ou un djinn, hein, lorsqu'ils disent ilah, c'est ça ce qu'ils veulent dire ils veulent dire ces, choses-là qu'ils prennent comme intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas le créateur et le maître de toutes choses. Ils savent que, euh, pour eux, quand ils disent ilah, ils ne parlent pas de, comme le cheikh dit, du, créateur, du pourvoyeur, de celui qui contrôle tout. Car, car ils savent que c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ces choses-là. Mais eux, quand ils parlent de al-ilah, lila hein, », quand, quand ils parlent de ilah, il parle de ces choses-là que les gens prennent comme des intermédiaires, soit comme j'ai mentionné les exemples d'un homme ou d'un saint, un prophète ou un ange ou une tombe ou des choses de ce genre, ou un djinn, etc. Donc, al-ilah, c'est tout ce que les gens prennent comme objet d'adoration, même si ça ne mérite pas d'être adoré. Hein? Même si par exemple quelqu'un décide que c'est ça qu'il veut adorer, c'est une boîte à lunettes, si quelqu'un dit c'est ça que je vais adorer et qu'il décide de mettre sa confiance en cette chose et qu'il croit que s'il a ça sur lui, il va jamais avoir un malheur qui va l'atteindre et que ça va le protéger de tout mal et que ça va le guérir de toute maladie ou bien que euh, yani avec ça il va être capable de combattre tous ses ennemis et que yani il va être capable de euh, yani je sais pas moi n'importe quelle autre idée qu'il pourrait avoir, eh ben s'il met ça, sa confiance en ça, eh ben c'est ça devient son ilah. Ce sera ça son ilah. Ce sera ça son Dieu. Et quand le professeur sallam est venu, il a dit La ilaha illallah, eh ben les mouchriquins ont compris que si on dit la ilaha illallah, eh ben on ne doit plus prendre ça comme ilah, on doit laisser ça, on doit l'abandonner puis adorer seulement Allah. Et c'est ça qu'ils n'ont pas voulu accepter. Ils ont dit, on dit, on dit que Dieu c'est le créateur, et, je, et, ils disent, oui, on sait que Dieu c'est le créateur, le maître et tout, sauf que on prend ça comme pour nous rapprocher d'Allah. Hein, et là c'est ça l'exemple, et c'est ça le, problème de ces gens-là. Et le cher, il dit, donc, quand, euh, quand ils ont, euh, compris que Allah ils ont su que c'est lui le créateur, le pourvoyeur, qui contrôle toutes choses, hein, et que c'est seul Allah qui crée et tout ça, toutefois, ils ont pris en dehors d'Allah des intermédiaires, et ils ont associé avec Allah comme les mouchikines d'aujourd'hui, hein, utilisent, au lieu de dire ilah, ils disent le sayyid, sayyid quand ils ont un malheur, ou quand ils ont un problème, ou quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont voir le Sayyid. Et c'est le Sayyid qui va hein, les aider et, <laughs> les protéger et leur donner la guérison ou leur donner le risque ou la, des choses de ce genre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et il les a appelés à dire la ilaha illallah. Il a appelé les mushtiquines qui étaient sur un reste de la religion d'Ibrahim salam, hein, il est venu il leur a dit, dites la ilaha illallah. Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Il n'y a pas de ilah excepté Allah. Pourquoi Parce que c'est lui seul le maître et c'est lui seul qui mérite cette adoration-là parce que c'est lui seul qui contrôle tout dans l'univers. Hein Donc, euh, c'est pas juste vers la, le mot, le prophète sallam n'est pas venu juste pour leur dire répéter une phrase, répéter une parole, il est venu pour leur faire répéter une parole qu'ils ont compris. Hein? si, c'était juste de répéter le mot sans comprendre, ça sert à rien de le dire. La ilaha illallah, ça sauve juste une personne s'il a compris qu'est-ce que ça signifie et s'il a appliqué qu'est-ce que ça implique. Hein? et donc, le chef il dit, euh, hmm? les, même les, il même les ignorants parmi les mouchikines de l'époque du prophète sallam, ceux qui ne sont pas éduqués parmi eux, ils savent que, le, que la signification de la ilaha illallah, c'est pas juste de dire le mot avec la bouche, mais il faut euh, abandonner tout ce qu'on a pris comme idole en dehors d'Allah ou comme chose qu'on adore en dehors d'Allah, il faut l'abandonner et vouer toute notre adoration uniquement pour Allah et rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-bara'a min al-shirk, hein? c'est-à-dire de se désavouer complètement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça la signification de la ilaha illallah, et non pas juste de dire avec la bouche la ilaha illallah sans comprendre. Et le chef il dit, et donc, étant donné qu'ils ont compris que ça voulait dire ça, ils ont compris les mouchekines, que ça voulait dire d'abandonner les, les choses qui sont adorées en dehors d'Allah, ils ont refusé de le dire. Hein et donc, lorsque le prophète sallallahu leur disait, dites la ilaha illallah, قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب Est-ce qu'il a fait de toutes nos divinités un seul objet d'adoration hein Une seule chose qu'on adore, on laisse tomber toutes les autres Il dit ça c'est certes une chose étonnante. Hein, ça c'est le verset numéro 5 dans Surat Sad. Et le chef, il explique et il dit, euh, le chef Zayd, il explique ça en disant, وقد تقدم معنى في غير موضع أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن, توجه وأن توجههم إلى معبوداتهم كالملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم عمل باطل إذ لا حاجة لمخلوق في أن يتخذ واسطة بين المخلوق بين المخلوقين وبينه وبين الخالق تبارك وتعالى لأنه قريب ممن دعاه كما قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه لينبذوا الوسائط وليحققوا لا إله إلا الله بمعنى بمعناها لا بلفظها Ok Donc le chef il dit que comme on a déjà expliqué tout à l'heure, dans plusieurs, dans plusieurs euh, endroits, on a expliqué que juste de, de témoigner du Rububiya, Tawhid al-Rububiya, c'est dire oui, Dieu c'est le seul créateur, c'est le seul euh, pourvoyeur, c'est celui qui fait vivre et qui fait mourir, ça, ça te fait pas rentrer dans l'islam. Hein, si tu crois en ça, mais tu adores autre que Allah, ça suffit pas. Hein, donc, il faut, hein, il dit que également, euh, le fait qu'ils se dirigeaient vers leurs, leurs objets d'adoration comme les anges ou les prophètes ou les saints et, qu'ils demandaient leur intercession, il dit tout ça c'est faux. C'est une action qui est fausse, qui est nulle. Hein, c'est, c'est, c'est shirk. Et le chef dit que Allah n'a aucun besoin parmi ses créatures, il n'a pas besoin d'aucun intermédiaire hein, entre lui et sa création. Donc nous, on n'a pas besoin de prendre aucun intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala pour l'adorer. On l'adore directement. Parce qu'il est proche de celui qui l'invoque. Il est près de celui qui l'invoque. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et lorsque mon serviteur me demande, je suis prêt et je, je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. Donc, euh, le cheikh dit donc, donc le message du prophète pour son peuple, c'était de détruire et d'éliminer et d'enlever tous les intermédiaires entre Allah et sa création dans l'adoration, et pour qu'il puisse établir la réelle signification de la ilaha illallah dans sa signification et non pas juste dans sa prononciation ou bien dans le fait de le dire avec la bouche. Tu dis la ilaha illallah un million de fois puis après tu mets ta confiance en un sayyid ou bien à une tombe ou bien à un, ange ou un prophète ou un saint ou une autre créature ou bien une boîte à lunettes, et eh bien ça, yani, tout ça, ça veut dire que c'est euh, de billah et que ton témoignage vaut rien. et on continuera la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه